Iraila kogeita iru gaur raste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berriotzar berri erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, ezkuntza, kultura, kirola, gizarte, ongizatea, berdintasuna eta gazteria arloko jardueretan parte hartzeko diru laguntzak. Urriaren amabosta arte zabalik egongo da kultura, gazteria, berdintasuna eta pertsona nagusien arloetan antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen deial deialdia. Deialdia udiru laguntzen ordenantza arautzailea du oinarri, ordenantza zeina baliabide gutxiko familiak laguntzea xede duen, beti ere familia horietako kideek gainerako herritarren baldintza berberetan udal jarduerei eldie zaieten. Diru laguntza deialdia iru ubebikoitz.berriotzar.es horrialdean kontsultatu daiteke. Eta bihar osoko bilkura ospatuko da. Aste azkeneko udalbatzaren gai zerrendak lau puntu esterik ez ditu jasotzen. Horietatik bi PSN-ek aurkezturiko mozio bidira bata liburutegietan egindako maileguen gatik ordain ordainsaria jasotzeko eskubidea garatzen duen uztailaren emezortziko seire hundaita lau barra bi mila amala urrege dekretuari buruzkoa eta bestea bergiozarko trenbide pasagunea behin betiko kentzeari buruzkoa. Azken haure nabai eta bilduk aurkeztua izan da. Udal batza esan bezala, aste azkenean ospatuko da, atxaldeko seiterritan. Eta bestetik bertso eskola martxan da. Iaz sortu zen berriozarko helduen bertso eskola eta urten ere egitasmoak aurrera jarraituko du. Bertan lantzen direnak honako hau dira ara orukurrak, duñoak, neurriak, bertso klasiko idatziak, bertso bertsogintzaren historia eta barrekoak interesdunek izena eman dezakete zorroka abildua topaunea.org elbide elektronikoan. Eta azkenik garazi Euskararen eguneko zenbaki saridunak birgo goratzen ditugu. Euskararen asteko laguntza zuzketaren zenbakiak Atera ziren larun batean bazkalostean eta momentuz ez da sariturik agertu. Lau ziren semakiak kekia eko dendan berrogei euroko erosketa egiteko bitxartel. Zero laro itamairu eta zero iruro zenbakidun bonoak izan dira seridunak. Kirol tabernan bi lagunentzako bazkaria lareun laroita itazazpi zenbakiari sortatu zaio. Eta kousen kamiseta lareun eta laro itamaika zenbakiaren zat izan da azkenekoz. aldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odoitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, goitzaldean zaparra da txiki ertainak eta trumotxuak suerta daitezke, ipar rosa gaikoa ez da ulbizi da, eta temperaturei daukionez, gaur aldaketarik ez, edo gutxi, jaitsiko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zar irratiaren sintonian fmkoin.zortzean edo oro interneten neguzkiplaza.neten Música